šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pautal.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je izvor. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski su sveti džihad, džihad, 2011. Naš izvor je je njihov broj, znači broj ti munafika koji su nas nastali sa ovim židovom se, se povećavao. Pa su, pa su znači, znači opet u tajnosti radili protiv vlade ili vojske ili helata koja koji je predvodio Muavija radijallahu ta'ala. صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا Pozdravamo naš narod, prvenstveno znači naše najbližnije roditelje, braću, sestre i kućane, na te njihove zabude, kao što kaže šeho Samir Temije, njihova, znači, opasnost u pogledu nas, oni su nama opasni nego židovi kršćani. Naš izvor je Islam. وإن بعدت أحبائي خذوا مني سلامي يا يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Rekli smo da se pomaknete ovamo gore. Dok nisam zaboravio, ovdje je naš brat Mustafa iz Kaklja on dijeli vasijete. Znači ima vasijet, popuniš kad umriješ da mi znamo šta ćemo s tobom. Kućeš, dječeš, kakve si imao želje čestitke, on ima znači jedan obrazac i ovaj koji popuniš, znači tvoje na kraju onda sam da umriš. Znači tamo stoji fini stvari, par ajeta hadisa koji govori o tome, jer ovaj sutra se često dešava u porodici, kažu ljudi, ovaj šta vi sad hoćete? Pa kad pokažeš neki papir, ko hoće mikrofon, braću, ja ne branim, evo bujrum, ja uživam kad slušam. Ovaj, pa možete to obaviti sa njim i taj vasijet, ako pomognete nečim znači simboličnim markom ili na takav način pomažete u stvari znači izgradnju mešćida u kaknju. on tu i nekakvi mahrama, kapa, bijelica, nek se nađe. Kad staviš ovako bijelu kapu iz aviona se zna ko si. Čim nemaš satelitsku na glavi, ne znamo često. Mi znamo, braću, neko te vidi na putu. Mene, kad neko vidi, odmah mi naziva selam. Jednom kad promjenim kapu, onda kažu ljudi ko nam ide, ko nam ide. Ne znaju. Ovaj. Pa eto, brat Mustafa mi nekoliko puta napominjava, ja uvijek redovno zaboravljao, pa red je da ovog puta ne zaborimo našeg brata Mustafa iz Kaknja. Neko je, znači, postavio pitanje, pa smo mi videli za shodno da se nešto o tome progovori, Jer ja sam sad usput pričao šehu slučaj jednog imama koji razgovara sa svojim uktedijom i kaže ja živim za dan kad će Iran napad Saudijsku Arabiju. Pa ovaj hađija onako malo to na brzinu prekom to kaže znači Efendija granatiranje Mekke i Medine pa onda hođa skonto da je pametan ovaj hađija. Veli oni ovaj ne daju tamo, oni su vehabije i tako dalje. Ali kaže, znaš, granate u Meku Medinu, tam gdje se okrećemo kamo namazu, jel, prema Mešid haram pa se onda hođa malo, znači, povukao. Šta nam ovo govori, to je najbolje da nam kaže naš uvaženi ših. Obaviš. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiju. آه، الشيعة أو بالأصح الرافضة يسمون بالرافضة وذلك أن آه، حفيد الإمام الحسين علي بن الحسين بن علي بن الإمام السجاد جاءه الرافضة في ذاك الوقت فقالوا له نجعلك إماما على أن تسب آه، أبا بكر وعمر فقال والله ما سمعت أبي ولا جدي يسبونهما فقالوا إذا نرفض إمامتك فقال أنتم الرافضة Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na poslanika, ali i salatu wa salam, znači, govorit ćemo o šijama tačnije govorit ćemo o rafidijama. Zašto su oni nazvali, nazvani rafidije? Oni su došli jednom od unuka, znači iz Aline Loze, pa su mu znači rekli mi hoćemo da te učinimo imamom, da psuješ Ebu Bekra i Omera. Pa je rekao, tako mi Allaha, Ja to nisam čuo od svojih predaka i povezao to skroz do Alije radijallahu ta'ala anhu, pa je, znači, odbio, a onda su oni rekli, kad ti odbijaš i mi odbijamo, pa su zato i nazvali oni, nazvali oni koji odbijaju, kaže, odbijamo tvoj imamet, pa su, znači, dobili ime Rafidije. أما آه، مؤسسهم فهو اليهودي عبد الله بن سبأ Kao što znate, onaj koji je utemeljio ovaj pravac je židov koji se zvao Abdullah ibn Sebe. وهو من اليمن من سبأ اليمن Ovo sebe je znači po mjestu iz Jemena. ففي زمن عمر بن الخطاب بدأ بفتنته u vreme, radijallahu, u vreme Omera radijallahu ta'ala anhu starta ovaj židov sa svojim, svojim zabludama. Lakinahu lam jeđid udnan sagije li enna Omer kana haziman. Međutim, u vreme Omera nije baš našao znači odaziv jer je Omer radijallahu ta'ala anhu znači vodio računa da se vodio, znači imao je, imao je predstavu u vrijeme svog hilafeta. فخرج من الجزيرة وذهب إلى اليمن فلم يجد أذنا صاغية ثم راحل إلى مصر فوجد أذنا صاغية له Izašao je iz džezire, znači arapskog poloostrva, otišao u Jemen, pokušao tamo da pokrene tu svoju fitnu, te svoje zabude, međutim nije našao uho koje se odaziva na taj poziv, pa je zatim otišao u Misr i tamo je našao uši koje su ovo poslušale. أما فتنته فهو بدأ بإظهار السب لأبي بكر وعمر Početak, znači te ovaj njegove fitne nereda jeste što je našao one koji su počeli da ružno govore o Ebu Bekru i Omeru. ثم قال بأنه لكل نبي وصي ووصي محمد هو علي بن أبي طالب A zatim su, nije tu stao, nego išao dalje, pa je počeo da širi ideju, misao da je svaki poslanik imao savjetnika, pa je Alija radijallahu ta'ala anhu savjetnik poslanika ali salatu wasalam. ثم آه، قال إنه نحن نؤمن أن عيسى سيعود فمن باب أولى أن محمد يعود Zatim nije ni tu stao, išao je dalje i znate da mi vjerujemo da će Isa ali salatu wasalam ponovo biti spušten na zemlju, pa je on počeo da širi novu viziju da će se Muhammed ali salatu wasalam ponovo vratiti na zemlju. وكان هو وراء مقتل عثمان بن عفان On je bio taj koji je spremio antentat na Osmana radijallahu ta'ala anhu, znači on je bio pokretač i organizator tog antentata. وهو الذي قال بأن الله بأن الله هو علي بن أبي طالب On je taj koji je ošao i dalje od svega toga, koji je govorio da je Allah u stvari Alija ibn Abi Talib. لذلك اليوم لا تجد شيعي حتى إيران في إذاعتها إذا صدقوا على القرآن يقولون صدق الله العلي العظيم I zato nećeš naći ovaj šiju koji kada hoće da kaže da da je istina ono što je u Kur'anu on kaže sadaka Allahu alijul العلي العظيم a alijul azim znači istinu je rekao Allah alijul azim znači u- istinu je rekao Allah uzvišeni Alija فحينما حرقهم علي بن أبي طالب بالنار قالوا ما ازددنا إلا إيمانا بك لأنه لا يحرق بالنار إلا الله Pa kada je kažnjavao Alija radijallahu ta'ala anhu vatrom, rekli su ovo nam je samo još povećalo ubjeđenje da si ti Bog, jer samo Allah kažnjava vatrom. لكن الخبيث فر واختبأ من علي بن أبي طالب عبد الله بن سبأ Uspio je taj pokvarenjak da pobjegne od potrage za njim od strane Alija radijallahu ta'ala anhu, znači da pobjegne i da se negdje pritaji. وبدأ يضمر للخديعة والمكر حتى صار الخلاف بين علي ومعاوية A onda, znači, iz te tajnosti opet ne prestaje da radi, nego, znači, ponovo spletkari i uspjeva, znači, ubaciti spletku i smutnju koja je kasnije, znate, bila, znači, rezultirala tim problemima koji se desili između Ali radijallahu ta'ala anhu i Muavije radijallahu ta'ala anhu. فحينما بدأت وصارت معركة صفين بين علي ومعاوية دس أتباعه في الجيش علي okay. معركة صفين mm -hmm. دس أتباعه يعني جعل أتباعه يكونون مع علي بن أبي طالب في الجيش Pa u bitki na Sefinu, znači ubacio je ovaj svoje trupe da stanu, da stanu sa Alijom radijallahu ta'ala anhu protiv Muavije. فحينما جلس علي ومعاوية للصلح في الليل علم الخبيث بأن هنالك صلح وسينتهي المشكلة فأمر أتباعه بالهجوم على جيش معاوية ليلا Pa kada je čuo da će biti zasjedanje između Alije radijallahu ta'ala anhu i Muavije, da se dođe, znači, do pomirenja, tu istu noć ti njegovi, znači, sljedbenici koji su bili, stavili se na raspolaganje Alijinoj vojsci, su iskoristili tu noć i napali su vojsku koju je predvodio Muavija radijallahu ta'ala anhu. ودارت المعركة ليلا واعتقد جيش معاوية أنه غدر من جيش علي وفي الصباح رفعوا المصاحف وتمت الهدنة والصلح بعد ذلك Pa nakon znači te bitke po noći vojska Moavijena je znači počela da sumlja u taj znači sporazum misli se da je ovo zavjera od strane Alija radijallahu ta'ala anhu to jest njegove vojske tako da je znači bitka trajala sve dok se nisu znači podigli mushafi ثم كثر أتباعهم حتى بدأوا يحاربون الدولة الأموية سرا njihov broj, znači broj ti munafika koji su nastali sa ovim židovom se povećavao, pa su znači opet u tajnosti radili protiv vlade ili znači vojske ili helafeta koja, koji je predvodio Muavija radijallahu ta'ala. وثم الدولة العباسية والدول الباقية A onda kad su došli Abesinci na vlast, nisu ni tu zaostali u tim spletkarenjima i tako se, znači, njihovo spletkarenje konstantno, konstantno nastavlja. من آه، من أخطر عقائدهم أنهم يؤمنون أن هذا القرآن زيد فيه ون- ونقص أي حرف من قبل أبي بكر وعمر Znači, od najopasnijih njihovih akajskih grešaka jeste što oni imaju prigovor na sam Kur'an. Pa kažu da ima dodataka u Kur'anu koje je dodao Ebu Bekr i Omer ili ima znači stvari u Kur'anu koje je izmijenuo Ebu Bekr i Omer. Lidalik lam teđide imamu šiijan jahpadu Kur'an. I zbog toga nećeš naći šiitskog imama koji je hafiz čitavog Kur'ana. بل كل مدارسهم الدينية ليس فيها مادة القرآن I zato vidjet ćete u svim njihovim tim vjerskim školama nema predmet koji se zove predmet izučavanja Kur'ana. لأنهم يعتقدون أن القرآن الصحيح بيد المهدي الغائب الذي سيظهر في آخر الزمان Jer je njihovo ubjeđenje da stvarni Kur'an je kod izgubljenog imama koji treba da se pojavi i da donese original. أما لماذا يقرؤون القرآن مثل هذا يقرؤونه تقية كما قا- يقول أو يأمرهم أئمتهم يعني بذلك Dobro, mi sad ovo kažemo, a čujemo da oni u svijetu imaju dobre karije, često je nas ovdje posjećuje, ovo je od mene, jel tako, po džamijama, svi odjednom uče u glas. Ovaj, znači, oni imaju prilikom svog, svoje ovaj, prezentacije, imaju poznatu, poznato načelo, a to je tokija, znači, sakrivanje ili prikrivanje znači, pravog lica, tako da to rade samo da bi se znači, prikazali. Tumahum la imunune bis sunne. Al-ahadiyah. Ovo je što se tiče Kur'ana. Kad, znači, zamjere Kur'anu, onda je očekivati, jel tako, da pogotovo zamjere sunnetu poslanika, ali salatu wasalam. Znači, oni ne prihvataju sunnet. لأنهم يقولون إن الذي نقلها منافقون وهم الصحابة Jer oni kažu, kako ćemo mi uzeti sunnet kad su munafici prenijeli, oni su ravije. Češ munafika uzeti riba- ribajet, jel tako? لأن كل الصحابة عندهم منافقون كفار إلا أربعة Znači, jer su kod njih svi ashabi, osim četvorice, munafici, čafiri. Osim četvorice. فدمروا القرآن بعقائدهم ودمروا السنة Pa na, sa ovim akajskim načelima, znači, ovo je direktan udar na Kur'an i direktan udar na sunnet poslanika, ali salatu wassalam. ثم يعتقدون أن عائشة وحفصة قد زنيا nakon Kur'ana i sunneta ne ostavljaju, znači, a da ne udare i na čast najčistije žena, naši majki, žena poslanika, ali salatu osram, tako da, znači, smatraju da je Aisha i Zeynep, da su to dvije, Hafsa, da su to dvije zinalčarke. بل يعتقدون أن عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حاشا قدرها كانت قوادة في المدينة قوادة يعني التي تبيع تبيع نفسها لا تجمع بنات وتبيعهم آه. I ne samo ovo, nego još znači izmišljaju da je رضي radijallahu ta'ala anha nakon smrti poslanika, ali salatu wasalam, bila vođa nemorala u Medinu, u Medini. Da je ona u stvari sakupljala djevojke i ono što je danas poznato, jel, ovaj, trgovala sa bijelim robljem. ثم يعتقدون أن علي بن أبي طالب أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم Zatim se vraćamo ponovo do Alije radijallahu ta'ala anhu. Oni smatraju da je Alija radijallahu ta'ala anhu učevni od poslanika ali salatu wasalam. بل يعتقدون أن صفات الله كلها في علي I ne samo to, nego ubijeđeni su da svi Allahu, sva Allahova svojstva se mogu naći kod Alije. فيقولون هو وجه الله ويد الله وقسيم الجنة والنار فأعطوا كل صفات الله تعالى لعلي Kažu, Alija je Allahovo lice, Allah je, Ali, Alija je Allahova ruka, Al, Al, Alija je, znači, podjela dženneta i tako dalje, znači, sve, sva svojstva koja pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, oni su pripisali Ali radijallahu ta'ala. Fadarabu pa Kur'ana, wa sunnata, wa nabija l'islam. Znači, oskrnavili su Kur'an, oskrnavili su sunnet, oskrnavili su, znači, poslanika, ali salatu wa salam. wassalam. ثم جاءوا إلى الكعبة Nikabu neće ostaviti na miru. فقالوا النجف أشرف من الكعبة Pa kažu Neđef, ono gdje se oni tamo okupljaju u Iraku, ona je, znači, na većoj vrijednosti kod Allaha Žešanu nego sama Kaaba. لذلك لن تجد إماما من أئمتهم الكبار قد حج I zato nećeš naći od njihovi veliki imama da je neko obavio hađ. لا الخميني ولا السيستاني ولا الخوئي ولا كل هؤلاء أئمتهم ذهبوا إلى الحج Ni Humeini, ni Sistani, ni, ni ti svi njihovi, znači, imami, oni, znači, nisu, čak fizički nisu još na hađ. Ni s Tukijom, jel? إذا ضربوا القرآن والسنة ونبي الإسلام والكعبة التي يتوجه لها المسلمين Dakle, vidimo ovdje direktno skrnavljenje, znači, i napada na Kur'an, na sunnet, na poslanika, ali salatu wasalam, na Kaabu, koju se, o kojoj se okreću svi muslimani. ثم التفوا بعد ذلك إلى المسلمين E sada, pošto su redom zaredali i skrnave sve redom, nisu ostali i nisu ostavili muslimane na miru. فقالوا كل المسلمين كفار إلا من آمن بولاية علي مثلنا Pa su nas ono svi u pomnože s nuglom pročafili, kažu svi su muslimani, čafiri, osim oni koji priznaju vilajet Ali radijallahu ta'ala anhu. لذلك تباح أموالهم ودماؤهم I zbog toga na osnovu tog čafirenja ohalalili su, znači, i metke i krv muslimana. فإذا جاءوا إلى أساسيات الإسلام فدمروها ثم جعلوا الإسلام مبني على ستة ليس على خمسة Znači, vidimo, prvo su udarili, znači, i sve temelje Islama porušili. A zatim su rekli da Islam se ne gradi na pet stvari, nego se gradi na šest stvari. والسادس عندهم ولاية علي أي أن علي معصوم وهو الذي يتولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم A šesti taj islamski šart kod nije da je Alija radijallahu ta'ala anhu bezgrešan i da on treba da bude halifa posle poslanika ali salatu wasalam. فإذا سألتهم إذا الإنسان آمن بالله والرسول والقرآن والملائكة و و و ولم يؤمن بولاية علي لم يعتقد أنه معصوم قالوا كافر Pa kada ju upitaš, dobro, evo, vjerujemo Allaha, sudnji dan, meleke i tako dalje, sve oni imanski, islamski šarti, šta je sad sa mnom kad ti si nevjernik dok ne povjeriješ u, znači, vilajet Ali radijallahu ta'ala anhu, to jeste da je on taj koji treba biti posle poslanika, ali sam halifa. إذا علي بن أبي طالب عندهم أفضل من الله والرسول والقرآن والإسلام والملائكة وهكذا Šta zaključujemo sad sa ovim što smo kazali? Dakle, zaključujemo da je kodni Alija radijallahu ta'ala anhu bolji od Allaha, bolji od poslanika, bolji od Kur'ana, bolji znači od svega. Znači, kodni je, Al, kodni je Alija radijallahu ta'ala anhu na prvom mjestu. ثم هم يعتقدون بعصمة الأو- الأئمة الاثنى عشر Zatim i oni u svojoj akidi vjeruju, znači priznaju nepogrešljivost svojih dvanestorice imama. من أولاد الحسين من زوجته الفارسية Znači, od djece Husejnove i žene koja je bila, znači, Perzijanka. الحسين تزوج أكثر من زوجة نقول لهم طيب وأولاد الحسين من الزوجات الأخرى قال لا ليسوا معصومين فقط أولاد الفارسية Pa mi znamo da je Husein više puta se ženio, pa kažemo šta ćemo s ovom sa dvama djecom koja nisu od Perzijanke, kaže ne, ne, oni nisu nepogrešljivi. إذا عصمتهم ليس لأنهم أولاد الحسين عصمتهم لأنهم أولاد الفارسية Šta ovdje isto razumijemo? Znači da oni nepogrešljivost realno bi bilo znači sva djeca Huseinova da budu po toj njihovoj logiki, jel tako, nepogreši, ne, nego se samo znači nepogrešljivost se daje djeci koja je, rod, koja, koju, je, koju je rodila Perzijanka. I ovo vam nešto govori, jel tako? لأنه لو كان عصمتهم لأجل الحسين يكون أولاد الحسين من الزوجات الأخرى أيضا معصومين Ovo sad še ponavljam što sam ja sada kazao. إذا شابه اليهود بالرقم اليهود عندهم 12 سقا وهم عندهم 12 إماما Znači, s ovim su liče, znači, dobro, dobro liče na židove, ili, ili, ili isto tako, znači, ko židova, ovaj broj 12 njihovi, znači, predvodnika, da kažemo, ovaj, vjerski poglavara, Tako je isto kod i šija, znači 12, 12 storica imama. كل تاريخهم عندهم عقيدة الرجعة الرجعة أن علي بن أبي طالب والأئمة سيعودون إلى الدنيا ويخرجون عائشة من قبرها فيقيمون عليها حد الزنا ويخرجون أبو بكر وعمر ويصلبونهما ثم يأتي المهدي ويهدم الكعبة ويهدم المدينة المنورة Oni znači isto imaju jedan vid tako zvanog povratnog vjerovanja. Vjerovanja u povratak. Znači oni vjeruju da će se Alija radijallahu ta'ala anhu ponovo vratiti znači na zemlju pa će znači izvaditi Aisha radijallahu ta'ala anha iz kabura i izvršiti znači kamenovanje zbog toga što je ona jel tako po njihovoj verziji po njihovoj zabludi bila zina zinaučarka a zatim će izvaditi Ebu Bekra i Omera i razapeti znači razapeti a onda će znači doći Mehdi koji će znači srušiti Kaabu u Mekki i porušiti poslanika u džami u Medini. ثم عندهم عقيدة البداء أي أن الله ليس علمه بالقديم أن الله يبدي له الأمر فيفعله أي في المستقبل لا يعني يبدي اليوم يبدي لله تعالى قضى أنه اليوم تمطر فبدا لله أن لا تمطر كيف؟ إيه؟ البداء هو الظهور يعني يظهر لك أمر جديد يقول يبدي الأمر لي أن أفعل كذا فيقولون الله هكذا ليس علمه بالقديم كيف الله قضى قبل خلق السماوات والأرض أن هذا اليوم تمطر فتمطر هم يقول لك لا الله قد يحدث له علم جديد فيقول لا ما تمطر Znači isto tako ovaj, imaju jedan vid akide bede, ha? بدأ Veda. Znači, šta ovo znači? Da jednostavno Allah Želešanuhu ovaj, ne zna ili ovaj, nije unapred odredio toga i toga dana će se nešto desiti, nego odjednom mu dođe znanje pa se onda to desi. Znači mi znamo da je Allah još on sve odredio tačno kad će se šta desiti, kad će kiša pada tako dalje. Ne, nego kao u tom momentu Allah je našano došao do novog znanja pa će se to sad tek desiti. Kul tarihuhum mualati kupar على الدو- الدول الإسلامية Sva njihova historija, s- znači, ovaj, je stavljanje na raspolaganje nevjernicima, znači, saradnja sa nevjernicima protiv muslimana i protiv muslimanske države. لذلك حينما أخذ النصارى عكا في فلسطين في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وكان أهل جبل عامل من ال... في لبنان هم من الشيعة لا زالوا كان كل ما تقدم الجيش الإسلامي لمحاولة فتح عكا يغدر بهم الشيعة من الخلف باتفاق مع النصارى ويخسر الجيش الإسلامي I to se stvarno znači obistinilo sa jasnim činjenicama kroz historiju. Pa navodi šeh primjer radi u vreme šehu Islama i Vlutemije, kada su kršćani uzeli jedan dio u Palestini koji se zove Akja i kada su muslimani krenuli da to ponovo vrate u svoje znači ruke, šije te koje su i dan danas u Libanonu, telefon je šutnom koji zazvoni, ide unaj tamo, dobrovoljni prilog. Ovaj, stali su, znači, napravili su spletku muslimanskoj vojci, no, normalno u savezu i, i ovaj, tajnim dogovorima sa kršćanima, pa su muslimani tada bili poraženi. فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بقتال جبل عامل قبل قتال النصارى Pa je izdao fetvu, fetvu šehu Islama ibn Tejmije da se oni prvo tu potamane, znači da se sredi prvo naprijed se račun sa njima, a onda da se krene na kršćani. وفعلا بعد أن كسر شوكتهم فتحوا عكا Pa kada su, znači, bili poraženi u smislu da su oslabljeni, da više ne mogu ovaj napraviti nekakav nepredviđen udarac muslimanima, muslimani su uspjeli onda da dođu do kršćana i da ih poraze. أما غدرهم بالدولة العثمانية فكثير جدا A što se tiče njihove zavjere protiv osmanlijske države, znači toga je bilo puno, puno. فغدروا بسليم الأول وسليمان القانوني وبايزيد الأول وبايزيد الثاني Znači, spletkali su od samog početka nastanka osmanlijske države i to se samo, znači, obnavljalo. حتى أن بايزيد الثاني اتفقوا مع النصارى الأوروبيين بأن يندسوا في جيشه ويلقون عليه شبكة ويأسرونه ويسلمونه إلى النصارى وفعلا فعلوا فمات رحمه الله كمدا حينما طافوا به في أوروبا لأنه سلطان المسلمين وقد أسر Pa أبو بايزيد الثاني أبو يزيد الثاني بايزيد Ebu Jezid Thani, ah. Bajzid Thani, napravili su znači isto tako zaviru zajedno sa kršćanima i uvezali znači te tadašnje obještajne službe i napravili zaviru tako da su znači uspjeli tog sultana zarobiti i onda ga znači sa njim čeviti, rozikati ga znači ponižavati po Evropi. dok nije znači tako u tom ponižavanju i umro. Abu Lulu al-Majusi alladhi qatala Umar ibn al-Khattab. Oni znači veličaju Abu Lulu al-Međusija koji je izvršio atentat na Umar radijallahu ta'ala anhu. وقد أنص الآن في إيران عملوا له مقاما كبيرا لو دخل أحدهم إلى الإنترنت ويكتب الآن أبو لؤلؤ المجوسي وينظر تستطيع تظهر لهم قبره وينذرون عنده ويقولون كل دعاء عند قبر أبو لؤلؤ المجوسي المجوسي مجاب عند الله Znači, toliko su ovoga Ebu Lula Menžusija uzdigli da su sad trenutno, znači, napravili veliki spomenik tamo gdje je njegov, znači, kabur i turbe, da su, ovaj, to se može naći na internetu, da samo upišete ovaj, ime ovoga Međusije, pa su ovaj e, kazali da svaka dova kod tog kabura je primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. بدأ غدرهم بقتل عمر بن الخطاب ثم قتل عثمان بن عفان Znači njihova zavjera, rekli smo, počinje od pripreme ubijstva Omer radijallahu ta'ala anhu, zatim Osmana i tako ide dalje. ثم إثارة الفتن في زمن علي حتى إن علي بن أبي طالب ضج منهم ضج منهم من غدرهم A zatim ta zavjera ide dalje, pa go, pogotovo znači u vrijeme Alije radijallahu ta'ala anhu, tako da je dobro osjetio znači te njihove zavjere. وهم الذين قتلوا الحسين بن علي Oni su ti koji su ubili Huseina sina Alinog. على يد الشمر بن جوشن وهم من شيعة علي Na, znači ubio ga je Men. الشمر بن جوشن Šemr ibn Džaušer, a on je, znači, od sekte koja je, kan ja tekden Ali ila, لا لا هو كان من شيعة علي ما كان يعتقد يعني، بس كان من شيعة يشايعه ضد الدولة الأموية znači on je bio od ostatka, znači, te sekte koja je bila protiv umevijske države. ثم استمر غدرهم بالدولة الأموية ثم العباسية Kazali smo, a onda te zavire idu protiv umevijske, a nakon toga abesijske države. أما في العصر الحديث فغدرهم معروف Evo nas u našem vremenu i u ovome savremenom vremenu njihove isto tako, znači, zavire su تدلب العراق سنة 1917 حينما غزا الإنجليز العراق ما استطاع أن يدخل العراق من الجنوب إلا عن طريق فتاوى علماء الشيعة ومناصرة الشيعة للجيش الإنجليزي فتاكو tako primjer 1917. kada su... Nisi Saddam, 1917. Razmije? 1917. Ej, a, znači, 1917. godine, kada su Englezi krenuli na invaziju Iraka, ne bi to, Allah ne bude zna, mogli ostvariti da nisu tadašnji, znači, šiitski imami, znači, sarađivali sa Englezima i izdali fetve koje su išle u prilog Englezima. وأما في ال- حينما دخلت أمريكا الآن إلى العراق ما استطاعت أن تدخل أيضا من الجنوب إلا بفتوى علمائهم وبمناصرتهم لأمريكا Isto tako u ovome, znači zadnjem napadu Amerikanaca na, na Irak, ne bi mogli tako lako ući, ali su, znači, ušli ovaj sa južne strane, upravo zbog tih fetvi koje su izdali šiitski imami i stavili se na raspolaganje tako Amerikancima. أما طالبان فمنطقة باميان التي بها الأصنام وقبل ذلك كانت هذه المنطقة فيها قبائل الشيعة في أفغانستان كانت المنطقة الوحيدة الآمنة من القصف الروسي أيام الجهاد الأفغاني يعني ما قصفوا ما قصفوا مو أفغانستان سميمو إذا إديمو إن شاء الله Idemo našo je vraći talibanima da vidimo šta se njima desilo od strane znači ovi o kojima govorimo. Znači ima to jedno mjesto u Afganistanu gdje prijetožno žive šije. Još u znači ruskom ratu protiv Afganistana to je jedino mjesto koje znači Rusi nisu bombardovali. وكانوا يأخذون من كل قافلة للمجاهدين تعبر عشرة في المئة من السلاح والمال والطعام والبغال I ne samo to, znači, pravili su punktove i od sviju muđahida, znači, uzmali desetinu od oružja, od hrane, od, znači, svi ti stvari MTS-a koje su imali muslimani muđahidi u to doba, da bi prošli tuda sigurno, morali su davati desetinu. وكانوا إذا وجدوا مجاهدا عربيا يأخذوه ويسلموه إلى الروس فورا يأخذوا عليه مال A posebno im je bio švert sa Arapima, muđahidima, ako bi primijetili da tu ima neko od Arapa, onda bi ga uzeli i prodali bi ga Rusima. وحينما جاء الطالبان وسيطرت على أفغانستان بدأ غدرهم بطالبان سرا Pa kada su naša braća talibani uspostavili i zavladali, znači, maltene cijelim Afganistanom, osim jednog malog čaškića, oni nisu sa svojim zavjerama stali, opet kreću u ofanzivu, ali tajnim metodama. فقام المجاهدون بطالبان بقتل رؤوسهم وقتل أعضاء السفارة الإيرانية في منطقة باميان Pa su to Allahom dozvolom otkrila braća Talibani i za uzvrat, znači, poubijali su te vođe njihove i poubijali, znači, predstavnike iranske ambasade u tom njihovom dijelu. فقاموا سرا بالاتفاق مع البوذ اليابانيين بأن يبنوا مطارا سريا عندهم حتى تنزل طائرات حجاج البوذ ليعودوا هذا الصنم الذي فجره طالبان A zatim su tajno se dogovorili sa ovim Japanom što ode sad u zemlju ovih dana. Evo i ovo je jedna informacija, nije džaba, Allah je što poslao sve te kazne. sa njima su tajno sa budistima, znači iz Japana, dogovoda se tu pravi, da se napravi tu aerodrom, gdje će japanske hađije, koji obožavaju budu, buzu, dolaziti na taj aerodrom i obavljati hađ, pa kada su to polo ponovo otkrila braća Talibani, srušili su te kipove. Pa su braća Talibani napravili, jel tako, akciju na te kipove i srušili. فذهب إليه القرضاوي وحزبه Pa je ošao Kardavi da vidi šta se desilo kipovima. إلى طالبان يتوسل أن لا يفجروا هذه الأصنام Da savjetuje, kaže, ne dirajte u kipove. فقال له وزير خارجية طالبان أنا راكز هو الآن مسجون عند الأمريكان فقال له أهلا وسهلا بك Pa ga je dočekao ministar vanjske poslova talibanske vlade koji je sada zatvoren kod Amerikanaca, rekao je dobrodošao ših. Lakin, قبل sana, الهندوس هدموا مسجد بابري في الهند وهو مسجد قديم عمره 400 سنة بدعوى أن هذا المكان كان لإله لهم ولد هنا فهدموه فقال أين مساعي لمنع تهديم المسجد حتى جئت إلينا لتمنع تهديم الصنم. Mm-hmm. Pa dobro nam došao prošle godine je srušen jedan stari mesečit u Indiji koji je bio star preko čet... smo Babri koji je star 400 godina srušili ga hindusi s objeđenjem da tu ispod tog mesečida ima njihov neki bog koji se tu rodio. Pa što nisi odšao tamo da kažeš taj mesčid je 400 godina da pokušaš spriječiti to rušenje? فقالوا له طيب تأتي لتنظر وكانوا هم قد نصبوا الألغام على التمثال وفجروها أمام القرضاوي وجماعته Pa su onda rekli, hajde vidiš u kakvom su stanju, znači, ti kipovi, a već su pripremili, znači, pripremili su, znači, sve je spremno da se film prekaže pred šehom Kardavijem i njegovom pratnjom. Pa kad su mu pokazali, onda su on predsnuli što je trebalo predsnuti i pred njegovim očima to srušili. أما غدرهم في لبنان عن طريق حزب اللات والعزى فحدث ولا حرج A što se tiče njihove zavire u Libanonu, tu možemo pričati dokle god hoćete. A zovu se Hezbollah. Ne, oni su Hezboll, dati od Uzza. Oni su, znači, partija, oni ekipova, najveći koji je porušio poslanik, ali sallatu sallam, u Mekki, a nisu Hezbollah. Znači, pa- oni su Hezbollah iz, iz Libanona, nisu iz Korana. فهؤلاء كما فضحهم النائب السابق قبل هذا نصر اللات قال نحن لنا اتفاقيات مع إسرائيل والتلفزيون هذا الكلام قال نحن لنا اتفاقيات مع إسرائيل لحماية حدود إسرائيل Osramotio je sam njihov jedan prije ovoga Hasana Nasrullaha izjavio javno, javno jednom na televiziji اسمom Pofejli, javno rekao na televiziji, mi smo pokret, mi smo tu da čuvamo, znači, leđa židojima, to jeste da čuvamo granice prema Izraelu. Al-Hariri, الحريري الذي isu zara Lubnan, sunnijen, سنيا يؤيد sunne. فمدته السعودية بالمال وأنفق عشر مليار دولار في تعمير لبنان Pa ovaj Hariri, koji je inače bio sunnija, bio je potpomognut od strane Saudije tako što je dobio 10 milijardi i krenuo je u veliku obnovu Libanona. فقام حزب الله سرا بالاتفاق مع اليهود لأن يضرب حزب حزب الله صواريخ على إسرائيل فتأخذ إسرائيل هذا ذريعة لضرب لبنان وتقصيفها وتدمر هذه البنية التي كلفت 10 مليار دولار Pa su se dogovorili šije i židovi da Hezbollah znači ispali nekoliko raketa na Izrael, a ovi će onda za uzvrat porušiti sve što je ovaj uložio i obnovio Libanon. وفعلا صار الهجوم ودمرت خلال عشرين يوم كل المؤسسات التي بناها السنة وحين أراد الحريري أن يفضحهم نصبوا له فخا وفجروا سيارته وقتل Pa se zaista tako i desilo, znači u nekom periodu od 20 dana uspeli su znači tim bombardovanjem svojim avionima da razruši čitavu infrastrukturu, znači Libanona, a nisu znači ni tu stali, nego su zajedno šta, sa židovima pripremili i sam znači ovaj atentat na Haririje. ثم أرادت إسرائيل أن تأخذ نهر الليطاني اسمه نهر في لبنان اتفقوا مع حزب الله سرا أن يعملوا حرب بحجة أنهم أخذوا أسيرين من إسرائيل فتهجم إسرائيل وتحتل هذا النهر وتأتي بقوات الأمم المتحدة وتضعهم حماية من أجل يسموهم جنود السلام أو حب السلام وتم لإسرائيل ذلك وأخذت عمق شريط حدودي طوله 45 كيلو في لبنان منه نهر الايطالي بالاتفاق مع حزب الله A zatim su isto napravili jednu spletku pod parolom, znači da je Hezbollah uopcio dvojicu židova, onda su ovaj židovi upali u dubinu Libanona, tamo ima jedna rijeka koja se zove Hetani, i ušli su u dubinu po čitavom, znači, dijelu graničnom pojasu, u dubinu preko 45 km, pa je nakon toga onda došli su ovi, kao i kod nas, neki plavi šljemovi, koji su stali tu kao da čuvaju mir, a židovi su, znači, po tom parolom okupirali toliko terena. ثم جندوا حماس في فلسطين لتكون دينا لهم وابنا لهم حزب الله. حزب الله وإيران A zatim su mobilizirali znači Hamas u Palestini da bude znači njihov sin وصاروا أعوانا لهم الآن التشيع ينتشر في فلسطين عن طريق حماس وهم من الإخوان حماس طبعا na taj način su znači kako su počeli da ovaj imaju utjecaj na Hamas počeli su da naoružavaju Hamas i da im pomažu pa je to bio put i sada vidimo znači da se u Palestini počinju palestinci pošeljavati وأنتم رأيتم غدرهم في اليمن عن طريق الحوثيين حتى اتفقت الحكومة اليمنية والسعودية للقضاء عليهم واستطاعوا Vidjeli ste prije nedaleko, možda nema ni godinu, isto njihove zavere u Jemenu, preko onih Husijina, koji su, znači, ovaj, u saradnji, znači, sa jemenskom vladom i saudijskom, do, donekle dotučeni. وأما البحرين وأنتم ترون ماذا فعلوا حتى إنهم غيروا العلم حينما كان خمسة أسهم على أن أركان الإسلام الخمسة جعلوها 12 سهم هم الشيعة علم خاص لهم إشارة إلى الأئمة الاثنى عشر Isto tako, ovaj, u Bahreinu vidimo u zadnjim danima kako njihove, znači, zavjere idu punom parom. Čak su ovaj pokrenuli pitanje znači tamo na, na Bahrenskoj zastavi ima neki pet crta, to je navodno, znači, kao ovaj, e, demonstracija pet islamskih šartova, oni su stavili tu 12 crta po 12 stolici imama. Al'an mama u kismu naminuhum. Sad se postavlja pitanje kako da zauzmemo stav u pogledu njih. أولا لا نأمنهم ونحذر منهم ولا نأكل ذبائحهم ولا نتزوج نساءهم Znači, ne smijemo biti sigurni od njih, moramo biti po, oprezni u pogledu njih, ne jedemo njihovo meso i ne ženimo njihove žene. دينهم دين كفر Vjera im je jednako kufr. أئمتهم كفار الذين ألفوا هذه الكتب Njihove hođe su, njihovi imami su nevjernici, ti koji su napisali te njihove vjerske knjige. لكن عامتهم لا نستطيع أن نقول كل الشيعة كفار Ali što se tiče, znači, običnog svijeta, to malo zastajemo, znači ne spuštamo kufr odma u startu na njih. حتى نبين لهم الحق ونزيل عنهم الموانع ثم بعد ذلك إن أصروا فنبين لهم أن هذا أو أنهم وقعوا في الكفر يعني. Znači, njima pokušavamo tražiti opravdanje do momenta da im objasnimo njihove zablude, pa ako i dalje budu srljali u tim zabludama, onda im kažemo da ako ostaju u takvom stanju, da su u stvari ostali u kufru. وهذا مذهب شيخ الإسلام وغيره وغيره لا ابن عثيمين وابن باز هكذا يقول Ovo je bio mezheb šehu Islama ibn Temije i mnogi drugi koji se proteže skroz do šeha Ufemina, šeha bin Baza i njima sličim, rahimahumullahu, ajma'in. هذا مجمل سريع عن الشيعة يعني ولا هو كلام طويل عريض Ovo je znači samo onako, jel, ovaj, u kratkim crtama na brzinu, a o ovome se znači puno, puno može kazati. فمن عنده سؤال قبل أن يحضر الهرس Pa ko ima pitanje prije nego što, znači, tamo se preokupiramo sa, sa čovjegom. Pa, pa kako oni smatraju onda uh, Ebu Bekra i Omara nevjernikom kad je Alija poslije nije živio? Zar Alija nije primijetio greške القرآن آه. آه. آه. يقول كيف يعني يكفرون أبو بكر أبو بكر وعمر ويقولون أن علي معصوم أليس علي كان يعيش في زمن أبي بكر وعمر كيف ما لاحظ أنهم كفروا يعني قال كما قال تعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون kaže Allah Đelešanuhu u jednom kuranskom ajetu oni tebe ne mogu ulažuti, znači to se sve lako razoružaju, tako? Nego oni, znači silnici Allahove ajete nijeću. Znači ne mogu oni, lako mi nije, šamaramo da oni hoće da to je, eto, to je jedan od, od, od načina. Jedan od dokaza protiv njih. Na stavu jednog kuća. Reci, brate kako poznati kad su šije komšije koje ne prašćuju, znači mi Kejf nu'amiluhum leo yakunu džiranima. كان كما نعامل اليهود والنصارى Znači, kao što se obhodimo prema židovima i kršćanima, kad su nam komšije, tako to treći meze već tu. Šta ćeš? Reci. Uzdu sad sa Amerikom, što će to vrijeme prije, turistu كيف يعني نفهم هذا يعني التهديد من الامريكا اليهم يعني نحن نضربكم وكذا الامريكا تقول دائما هذا وهم يقولون الشيطان الاكبر طيب يعني لماذا ضربوا صدام ولم يضربوا فكاكون دا هون امريكان الشيء الشيء صدمة ابريسكوت الشيء ايران se možda nešto nevezano za temu še. Hajde, reci, kratko. Hajde, rako se, kratko. Ima jedan problem vezano za prevod knjiga na bosanski. Pojavilo je se da od no, mnogih doktora knjige prevode sufije ili derviši, ovaj, šije i unutar ubac je po nekoliko hadisa koji su sumimo karaktera. Tako da bi stručnost trebali dobro to sve ona, korigovati. يقول الأخ معاذ عندنا مشكلة أن بعض الكتب يترجمون بعض المترجمين الذين يميلون إما على الصوفية أو يعني شيء على عقيدة الشيعة فيدخلون بعض الأحاديث فضرورة أن يعني هنالك يكون يعني التنظيف Kaže, to je vaš posao. To treba da urade naši stručnjaci koji يعني أن تبين لأبيك وأمك وأختك وزوجتك وأولادك وأولاد عمك أن خطورة هؤلاء أنهم أخطر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشيعة والرافضة أضر على الإسلام من اليهود Znači, naš zadatak je da upozoravamo naš narod, prvenstveno, znači, naše najbližnije roditelje, braću, sestre i ukućane, na te njihove zablude, jer kao što kaže šeho Islamu Temije, njihova znači opasnost u pogledu nas, oni su nama opasniji nego židovi i kršćani. ويقول لو صير الله تعالى الشيعة حيوانات لجعلهم أح- حميرا أن الله لو يقلب الشيعة إلى حيوانات يقلبهم حمير Znači, kada bi Allah Đelešanu se odredio da ih pretvara u hajvane, vjerovatno bi ih sve pretvorio u magace. To isto znači, ima svoje ovako značenje. ألف فيهم كتابا عظيما وضح فيه كل عقائدهم ورد عليهم اسمه منهاج السنة Napisao šehul Islam poznato djelo Minhađu Sunne, gdje je razotkrio znači sve njihove zabude i njihove znači izbješljotine u pogledu njihovog vjerovanja. Džajel Faham, طاشت العقول Topal el Keram, خلاص طاشت العقول kaže gotovo je, sad možemo mi vama pričati što god hoćete. Došla je rana, mi smo sada drugorazredna stvar. Pa jedite i pijte do Ramazana. يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي نحن نعم. نعم.